Jag var säker på att få en landslagsbiljett Jag har tränat och tvingat fram litra med svett Jag har pinat min kropp så den är gul och blå Men jag får inte tävla för Sverige ändå 16 och 5 på 100 meter 2 och 26 i stav Jag blir nog aldrig någon stjärna jag fast jag tränat som en slav 19 och 3 på korta häcken 1 och 25 i höjd Jag blir nog aldrig någon stjärna jag nej i botten är jag förtöjd Jag har boxats i nästan varenda ring Jag har cyklat på vägarna runt omkring Jag har badat och simmat i var bassäng Jag har kämpat för att få en hög poäng 16 och 5 på 100 meter 2 och 26 i stav Jag blir nog aldrig någon stjärna jag fast jag tränat som en slav 19 och 3 på korta häcken 1 och 25 i höjd Jag blir nog aldrig någon stjärna jag nej i botten är jag förtöjd jag var hoppet i byn, jag var hyllad och stolt Jag var stjärna där hemma när jag gick i kolt Jag har drömt om rekord, folkets jubel jag hört Men när jag vaknade upp då var allting förstört 16 och 5 på 100 meter, 2 och 26 i stav jag blir nog aldrig någon stjärna jag fast jag tränat som en slav 15 och 3 På korta häcken är 1,25 i höjd Jag blir nog aldrig någon stjärna, ja nej i botten är jag förtöjd Jag har kastat min slägga, min kula stött Jag har brottare starka som björnar mött Jag har trott att jag omöjlig var att slå Men på DM i Årgäng, vad hände då? 16 och 5 på 100 meter, 2 och 26 i stav Jag blir nog aldrig någon stjärna jag fast jag tränat som en slav 19 och 3 på korta häcken 1 och 25 i höjd Jag blir nog aldrig någon stjärna, ja nej i botten är jag förtöjd Jag har kastat min slägga, min kula stött Jag har brottare starka som björnar mött Jag har trott att jag omöjlig var att slå Men på DM i Årgäng, vad hände då? 16 och 5 på 100 meter, 2 och 26 i stav Jag blir nog aldrig någon stjärna jag Fast jag tränat som en slav på korta häcken 1,25 i höjd Jag blir nog aldrig någon stjärna Ja, nej, i botten är jag förtöjd Nej, i botten är jag förtöjd